для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра Літвіноўскага. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Музыка паўсюднік, што тут адбываецца? Тут занула прафесара за крысо плашча цікаўныя паланыя. Лёднік запаволіў хаду, падышоў да месціча, які меланхалічна пасмоктваў люльку на ўскрайку пляца, распытаўся, вярнуўся да кампаніі. Гэта панства Кларкенуэлл, а гэта ягоны звыклы атрыбут, палітычны мітынг. Усмешка доктара была надта крывой, Містер на скрынцы крытыкуе маладога караля Георга, які прызначае міністрамі самых дурных і пакорлівых, падкупляе парламент і праганяе прэч вігаў на карысць Торы. Слухачы, як вы можаце здагадацца, і прамоўца належыць да партыі вігаў. Кароль Георг, хоць і малады, не нашмат кемніш за нашага састарэлага аўгуста, але дарваўся да ўлады не терпіць людзей, які разумнейшыя за яго альбо самастойна мысляць. Чакайце, чакайце, ён яшчэ грабе за гэта, і краіна паплоціцца, асабліва за Амерыку. А што з Амерыкай? Адразу зацікавіўся пан Гервасій. Ды кароль хоча падаткі ў новай Англіі падвысіць. За кошт каланістаў аплаціць усе свае капрызы, войны, рэформы. А в Амерыку па маіх назіраннях з'язджаюць людзі няхай не самыя радавітыя, але смелыя, прадпрымальныя, і тыя, каму няма чаго губляць. І абжылося там іх нямала, таму наўрад іх удасца так лёгка абабраць. А я б таксама падтрымаў гэтых вігаў, помсліва ўсклікнуў пан Ервасій, які адразу пранікся нядобрымі пачуццямі да Георга Трэцяга, што крыўдзіў ягоную любёную Амерыку – Людзі загарлалі, прычым сярод мітынгоўшчыкаў былі і кабеты, якія завіхаліся грамчэй за мужчын. як на віленскім сойме, ностальгічна прамовіў пана Галінскі. Раптам джентльмен з боку закрычаў нешта, як відаць, насуперак, і ў прамоўцу на скрыні паляцеў агрызак яблыка. О, усё, зараз пачнецца і бойка, як на сойме, буркатнуў лёдніка, ледзь не бегма рушыў прэч, Пранцішні супраць быў бы пацікаваць за лондонскім соймам далей, але адстаць ад кампаніі зусім не хацелася. Сёння туман зменшыўся, але пахаладала. Лёднік расказваў, што зіма тут не такая суровая, як на Беларусі, і калі рака замярзае, гэта лічыцца здарэннем надзвычайным, бывае некалькі разоў на стагоддзя але ў спалучэнні з непрыемнай вільгаццю прахалода прабірала добра. Каля дома, перад дзвярыма якога стаяў слуп, абматаны чамусьці чырвонай выцвілай тканінай, кабета, захутаная паўзверх капелюша у ваўняную хустку, прадавала блакітныя патеркі. Мяркуючы па ўсім, гэта былі талісманы ад нейкай хваробы. Лёднік пацвердзіў – лазурыт тут носяць ад бранхіту і пнеўманіі. Слухай, Бутрым, а ты б мог зарабіць грошай, каб прапанаваў свае доктарскія паслугі, сказаў пранціш. Лепі астралогія і гаданні. З другога боку падляцела да прафесара Паланейка. На гэта попыт заўсёды. Зрабіць рэкламу знакаміты лекар і алхімік з далёкай альбарутэніі, прафесар акадэміі, асабісты лекар вялікіх князёў, вызначае хваробы, прадказвае будучыню і дае практычныя парады, як засцерагчыся ад чумы. Народу паваліць! Лёднік толькі хмыкнуў. Вы звярнулі ўвагу панове на слупы, абматаныя чырвоным. Гэта значыць, што ў доме прымае цырульнік, якому магістрат даў ліцэнзію на крыве пушчанне. А значыць, ён лічыцель лекар. А бачыце на дзвярах вось такі барэльеф. Вырвіч зірнуў туды, куды паказваў лёднік. Да дзвярэй была прамацаваная бронзавая галава дзядзькі ў старамодным капелюшы і каўнеры жорнаве. Это голова философа, астролога и алхимика Фрэнсиса Бэкона. И означае, што ў доме жыве ягоны паслядоўнік, які ахвотна за грошы вам і паварожыць, і гараскоп складзе, і цудадзейны электуары зварыць. Замест Бэкона можа быць выява чараўніка Мерліна, а вунь, І вандроўны мой субрат цягнецца, бачыце, у аксамітным плашчы. Сапраўды, па вуліцы паважна ішоў высокі дзядзька з тонкай бародкай, як казлінай, у доўгай цёмнай працы і востраверхім капелюшы. Да дзядзькі падбегла немаладая кабета, падобна прыслуга сунула манету і пачала аб нечым шаптацца. «І як?» Вы думаете, с такой конкуренцией шмат можна зарабіць? Насмешна прамовіў лёднік. Ды мяне адразу ў пастарунак здадуць тыя, у каго я заробак пераб'ю. Памятайце, пан Вырвіч, такі прэцэдэнт у карчме пад ракавам. Прантіш змрочна кіўнуў галавою. Успаміны невясёлыя. Тады лёдніка забраў суддзяю дыцкі, каб прадаць пану Гераніму Радзівілу, што ўзяўся гнаіць ды катаваць у сутарэннях слуцкага замка ведзьмакоў. Пранцішні захацеў кідаць у бяде свайго нованабытага слугу, пасля чаго і ўзнікла між імі сяброўства. Між тым перад кампаніяй вырасла высокая цагляная сцяна, за якой бачыліся змрочныя шпілі, гатычнага храма і паўаголеныя таполі. Калі мы ўсё правільна палічылі, і лялька малявальшчыца не схібіла гэта тут, ціха прамовіў лёднік. Панна Багінскай, пана Галінскі багавеліва ўтаропіліся над цяжкія дубовыя вароты, над якімі ў каменным фрызе святлеў барельеф у выглядзе трохкутніка, з якога пазірала ўсё відушчае вока. Тут быў кляштар рыцараў гаспітальераў, патлумачыў лёднік. Цяпер ён закінуты сцяна, пабудаваная пазней. У раёне Кларкенуэлл заўсёды сяліліся падазроныя тыпы кшталту доктара Дзі і рашуча пастукаў у браму. Стукаць давялося доўга. Толькі калі пан Гірвасі замалаціў дубовыя створкі нагою, пад каваным боце нехта незадаволена зваўся па той бок сцяны, і вароты прычыніліся. Месціч, што чыніў нязваным гасцям, мог быць родным братам гаспадара гатэля дупы Крумкач. Такі ж санлівы выцягнуты твар, рудаватыя бакінбарды, паблажлівы позірк маленькіх светлых вочак – Тое, што на прыхадню была настаўленая руля пісталета, сведчыла, што тубылец не проста побач праходзіў, а вартуе ўласнасць. Пасля таго, як у рукі спадара перайшло некалькі шылінгаў, вароты адчыніліся шырэй і ліцвіны патрапілі яшчэ бліжэй да сваёй мэты старажытны храм знаходзіўся ў вартым жалю стане. Відаць было, што ён перажыў і пажар, і людскую нянавісць. Радыкальныя кларкенуэльцы не любілі багатых мніхаў і важных рыцараў. Лёднік настойліва распытваў вартаўніка, суючы яму манету за манетай, твар ягоны ўсё змрачнеў, значыць так. Добрая навіна. Тут сапраўды ёсць сутарэнне з лацінскім надпісам, і знаходзіцца яно ў доме, які называецца, не паверыце, «Агонь і жалеза». Паланейка і пан Гервасі ажно напяліся, як ганчакі, якія чулі пах крыві параненага звера. «А дрэнная навіна?» – папытаўся пранціш. «А дрэнная?» «Што мы туды не патрапім. Той участак, дзе сутарэнне, пасля смерці доктара Ді быў прададзены магістратам. Там пабудаваная вунь, тая халупа». Лёднік паказаў на цагляную пабудову, падобную да казармы, якую аддзяляў ад кляштара яшчэ адзін мур. Калісь у ёй зладзілі бровар, а ў пячоры, якую мы шукаем, захоўвалі віно. Пасля будынак прыстасавалі пад жытло для наёмных рабочых, якія будавалі новы мост. Цяпер ён прадаецца разам з усімі таямніцамі. «О, а вось і цудоўна!» – усклікнуў пан Гервасій. «Набудзем камяніцу і всё!» За якія шышы? З'едліва папытаўся доктар. Цана ёй не менш за 500 фунтаў, і трэба паспяшацца, бо выкупяць іншыя. Тады ўвогуле невядома, што станецца. Новы гаспадар можа і знесці ўсё. А чаго чакаць? выкрыкнуў пранціш. Давай э, вартаўніка аглушым і палезлі ў той будынак замок я любы адчыню. Яно бы не кепскі план, адказаў лёднік, каб не адна акалічнасць. Будынак не пусты. Thank you. пацверджанне ягоных слоў у вакне змрочнага дома паказаўся чалавеку чорным. Можна было разгледзець толькі ягоны бледны твар. Квакеры, секта такая рэлігійная, асабліва строгая, патлумачыў прафесар. Яны збіраюцца адплываць і на Гаваі, ці на Карыбы, прапаведаваць веру Христову. А пакуль сядзяць і зацята моляцца, і ні за якія грошы нікога шнырыць па доме не пусцяць. Людзі суровыя, і да вайсковай справы добра прыдатная зброя ў іх маецца. Дом не іхні, належыць адной ледзі, якая імя пакуецца, і дэкляравала, што выручаныя за будынак грошы ахвяруе братам у хрысце, на іхній місіянерскі шлях. Так што, як толькі будынак прадасца, яго і вызваляць. амерыканец дэй пранціш пазіралі на цагляную збудову, як закаханы на зачыненыя ваканіцы красуні. Заставалася ў чарговы раз памянуць нядобрым словам лондонскіх злодзеяў. Каб не тыя злодзеі, ліцвіны лацве пачуваліся б з-паміж мармуровых калонаў, што прыкрашалі вітальню шыкоўнага палаца ўладальніцы цаглянага бровара, каля кляштара тампліераў. Неяк не верылася, што асоба, якая жыве ў такім палацы, мае інтарэс да малацікавага будынка ў Кларкеноле. Імя ўладальніцы леді Кларэнс нічога не гаварыла. Сама леді да гасцей не выйшла, аднак жа, што дзіўнага, госці прыехалі без асаблівага шыку, гандлююцца за нейкія малыя грошы – Панна Багінская стаяла, ганарыста задраўшы нос, неадменна ўяўляла, як бы магла пад'ехаць сюды на шасцярні пародных коней у карэце з гербам, з лёкаямі казачкамі на запятках, з герольдам, які абвяшчае прыезд І выйшла б, ступаючы на пакладзеную пад прыступку карэты аксамітную падушачку ў неабдымным раброні з фіжмамі, усыпанай дэментамі ў прычосцы вышанёй з купал сабора святога Паўла. Вось тады б ганарліўка з гэтага палаца адчула сваё месца. У багінскіх не такія палацы ёсць. А пранціш круціў галавой, разглядаючы, карціны, статуі, парцаляну, срэбра і не мог пазбавіцца адчування, што за імі уважліва назіраюць нечыя вочы, вывучаюць як кузурак. Музыка пытаецца, навошта шаноўным панам з Альбарутэні будынак у Кларкенуэле? Паважаны дварэцкі з абвіслымі шчокамі добра размаўляў на французскай мове, якой у кампаніі больш-менш валодалі ўсе. Таму пан Гервасій задавальненнем адсунуў бок доктара і ўзяў на сябе перамовы, няхай і завочныя з высакароднай асобай – Няхай яе мосць леддзі Кларэнс не сумняваецца, што ейная былая маёмасць будзе выкарыстоўвацца ў самых прыстойных мэтах. Мы Мы зладзім там склад найлепшых вінаў. Пранціш лід стрымаўся, каб не зарагатаць. Амерыканец мог бы прыдумаць і больш прыгожую версію. Што ў галаве, тое і на языку. Дварэцкі вярнуўся з яшчэ больш надзьмутай фізіяноміяй і паведаміў, што леддзі Кларэнс на такіх умовах прадаваць не хоча. Тут жа выскачыла наперад паланейка ў абліччы пана Бжастоўскага. Няхай яснавельможная пані прабачыць, але можа яна згодзіцца прадаць той будынак мне. Я використаю його у самих християнських метах, учені притулах для бідних і шпіталь. Вось і доктор з нами, славути на всю Європу професор Сер Льоднік, який допоможе зладіть найліпше медицинське обслуговування обділених льосом нещасних, бо йон э, менавіта гэтым і займається у славу Господню. Слови пана Бжастовського цяклі, як ваткий мед. Ай ды, малайчынка паланея, правільна разлічыла, разледзе такая святоша, што ўтрымлівае сектантаў місіянераў вядома і дае звіном яе абурыла, а дапамога бедным самае то. Але дварэцкі вярнуўся ад нябачнай ледзі з тым жа адмоўным адказам. Позалучаныя гіпсавыя мурчыкі па баках пакоя пасміхаліся над няўдалымі пакупнікамі самым непрыстойным чынам і цэліліся ў іх з маленькіх лукаў, нібыта палкага кахання тым і не хапала да кучы. «Перадайце ледзі!» – грымнуў лёднік, якому апрыкрыў гэты марлізонскі балет, «што асабіста мяне...» цікавіць таемная гісторыя спамянутага будынка. І я маю да яго навуковую цікавасць і прывык усе свае эксперыменты даводзіць да лагічнага завяршэння, таму няхай ледзі назаве любую цану. Кампаньёны паглядзелі на лёдніка, як на вар'ята. Панна Паланая дык падобна гатовая была з ім абысціся як з лёкаем, які вывернуў на яе сукню кубак з кавай, амаль выкрыць іх таемныя намеры. На гэты раз дварэцкі затрымаўся даўжэй, прынесены ім адказ усіх здзівіў. «Леді!» згадзілася прадаць былый бровар доктару лёдніку з увагі на яго на навуковы інтарэс. Умовы. Тысяча фунтаў прынесці асабіста пазаўтра раніцай. Лёднік цырымонна пакланіўся, абарваў пранціша, які хацеў быў трохі пагандлявацца па ўсіх свецкіх правілах, падзякаваў нябачна ледзі Кларэнс і вывіў кампанію з палаца. на новенький Вестминстерский мост, цуд инженерной думки, отбылася невеличкая стратегичная рада. Каб не здарэнне ля гатэля, я б тысячу фунтаў з аднаго куфра зачарпнуў, раздражнёна сказаў пан Гервасій. Паланейка ўздыхнула, разгладжваючы заплямлены змяты рукаў нядаўна шыкоўнага камзола. Зараз У Лондоне ёсць колькі вядомых асобаў з Польшчы літвы, але жысці, прадстаўляцца, выкрывацца, тлумачыць, што мы тут робім, а я ў такім выглядзе. Выключана адрэза ў пана Галінскі, лепей бы мяне паслухаліся, ды я адзін прыступам той дом вазьму, квакераў шаблі нашаткую і сутарэнні нашыя. У тых сутарэннях можа нічога не быць вас пане, напружана папярэдзіў лёднік. Пан Гервасі уважліва паглядзеў на прафесара. Я сваё слова стрымаю, не пераймайся. Твая справа прывесці мяне ў пячору. Нас пана Галінскі нас, мила выскалілася паланейка. Вытанчаная такая, миленькая. Халівырвіч адчуваў, што барацьбе за мэту яна будзе, бадай што, больш небяспечнай за амерыканца. Той з прыхаванай насмешкай пакланіўся. «Вядома, дарагая мая нявеста, у нас жа ўсё павінна быць агульным». дзесьці зазванілі званы. І адразу ім азваліся іншыя. Лондонскія храмы напаўнялі горад велічнымі гукамі з усіх бакоў. Здавалася, нават туман разамгліўся. «Пойдзем да майго былога аднакурсніка Роджера», – рашуча заявіў лёднік. Ён зрабіў добрую кар'еру сярод кліентаў з прэс-герцагі. Зноў жа, У каралеўскім навуковым таварыстве не апошні чалец. Тысяча фунтаў грошы немалыя, але для яго магчымыя. Калісьці я дапамог яму на пачатку ягонай кар'еры, падкінуў пару ідэек. Тады Роджер дэклараваў, што век не забудзе маёй ласкі, вось і паглядзім. Музыка Яны ехалі ў нанятым фаэтоне, навес не ратаваў ад вільготных мізэрных кропляў, што наліпалі на твар, як павута. Мурзаты хлопчык, які валок кошык з вуглем, заўважыў рудоўга вусатага замежніка, які агідна, важна пазіраў па баках, седзячы ў экіпажы. Хлопчык з выклікам свіснуў, паказаў вусатаму джэнтльмену кулак – калі той пагрозна выскаліўся і выкрыкнуў незразумелае засяку, яшчэ і шпурнуў на ўздагон кавалкам вугалю. Калі я тут быў у маладосці, спакойна адказаў лёднік, на лаянку пана Гервасія, абуранага нахабствам мясцовага простага люду, на вуліцы ўвогуле нельга было паказацца ў прыдворным строі. Адразу закідвалі гразёй. Нават караля і каралеўскую сям'ю сустракалі абразамі. На статую каралевы Ганны ля сабора святога Паўла вулічныя хлапчукі практыкаваліся ў шпурлянні камянёў. Я думаю, што з таго часу арыстакратаў тут палюбілі. Дарэчы, самая папулярная п'еса, якую разыгрываюць у хатніх тэатрах самі арыстакраты, гэта опера жабракоў. Графы ды бароны з задавальненнем перапранаюцца ў лахманы, ўжываюць грубыя словы і асвойваюць дрэнныя манеры. Парадокс, панове! Thank you. Шановныя слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.